Kazivanje Jusufa alaihi salam jedna od najljepših kuranskih kazivanja o Allahovim poslanicima. Kazivanje kome je posvećena čitava jedna sura u Kur'anu. To je sura Jusuf. Ova sura govori o dvojici velikih poslanika, Jakubu alaihi salam, sinu Ishaka, sinu Ibrahima alaihi salam i o Jakubovom sinu Jusufu alaihi salam i događajima vezanim za njega, njegovu braću i iskušenja kroz koja je prošao. Govoreći o Jusufovoj životnoj misiji, govorit ćemo i o životu Jakuba alaihi salam. Sura Jusuf je jedna od sura mekanskog perioda objave. Ona govori o iskušenjima kroz koja je prošao Jusuf alaihi salam. Mekanske sure u sebi sadrže opomenu, prijetnju i zastrašivanje. To nije slučaj sa ovom surom, surom Jusuf. Čitala će uprko skušnji i Jusufovim patnjama kojim je bio izložen, jednostavno uživati u čitanju do ga obuzima osjećaj blagosti, prijateljstva i Allahovog rahmeta. Ako pomno pratimo okazivanje o poslanicima, gotovo redovno ćemo očiti pojavu pozivanja naroda nevjerničkog koji ulaž ugoni poslanog i vjerovjesnika, nakon čega uslijedi opomena, pakušnja i kazna naroda tih poslanika. Jusufova priča je potpuno suprotna takvim kazivanjima. U njoj nalazimo belaj za belajem, ispit za ispitom, nakon kojeg dolazi olakšanje i izlaz. Zašto je to tako? U suri Usuf jedan od tabina po imenu Ata veli Ne sluša neko ko je žalostan ovu suru, a da mu poslije slušanja srcu ne bude lakše. Ovdje vidimo da poslije teškoće dolazi olakšanje, smiraj i velika blagodat. Ova sura je objavljena poslije sure Hud. U suri Hud se spominju poslanici njihovi narodi Govori se kako je uništen Nuhov, Hudov i Salihov narod. Nakon takve sure objavljena je sura Jusuf. Njezina objava je bila u godini tugi Amul Huzn, godina smrti odgajatelja i amiđe našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Taliba, koji je pomagao i štitio poslanika sallallahu alaihi ve sellem od Kurejša. Samo tri dana nakon Ebu Talibove smrti umre je Hatidža radijallahu anha, supruga Allahova poslanika i njegova miljenica, njegova najdraža supruga na Dunjalku i Ahiretu, najodabranija među stanovnicima dženneta, jedna od najboljih žena koja je ikada živjela na zemlji, ona o kojoj je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, mnogo muškaraca je upotpunilo iman, a od žena njih četiri, faraonova žena Asija, Imranova kći Merjem, Huvelidova kćerka Hatidža i Muhammedova kćerka Fatima. Do smrti te dvije tako drage osobe u životu našeg poslanika, tuga mu obuze srce, Allah mu objavi ovu suru da ga njome podsjeti, razgali, da se ne žalosti jer poslije teškoće dolazi spas, fe inne ma'al usri usra, inne ma'al usri usra. Ta zaista smukom je last, zaista smukom je last. Došao mu je konvoj prepun pouka, lekcija i ibreta. Odlika kuranskih kazivanja jeste da su ta kazivanja razuđena. Naći ćemo kazivanje u jednom poslaniku više sura, iznova se počinje govoriti o istom poslaniku, o drugom ili istom događaju. Stvarno je velika poteškoća onima koji pripremaju kazivanje o poslanicima napraviti ispravan historijski hronološki redoslijed tih dešavanja. Čak i klasična dijela koja samo govore o poslanicima su nekako ispreturana, događaj poslije događaja pa se spomene nakon toga događaj koji je prethodio već spomenutom i tako redom. Jedino je priča o Jusufu spomenuta u jednoj cijelini i u samo jednoj suri. Uporedimo ovo kazivanje sa kazivanjem o Musavu, alaihi salam, na primjer, koje je spomenuto na preko 70 različitih mjesta, ne ajeta, nego mjesta sa desecima ajeta Kuranu. Postavlja se pitanje zašto je to tako sa surom Jusuf? Zašto je samo ta sura u komadu na jednom mjestu za razliku od svih drugih kuranskih kazivanja? Imam al-Kurtubi veli spomenuo je Allah Đalešanuhu u Kur'anu kazivanja o poslanicima i ponovio ih sa istim značenjem na različitim mjestima i drugačijim riječima u različitom stepenu riječitosti, belage i jasnosti. Tako, na primjer, u kazivanju o Ibrahimu alaihissalam Allah Želešanuhu kaže Džae bi iđlin hanif i ubrzo im donese pečeno tele. Drugo majetu kaže Faraga ila ehlihi fe džae bi iđlin semin i on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele. Dakle, kad sakupimo ova dva iskaza, znamo da je donio pečeno i dobro debelo tele. Potreban je određen napor da bi se ta kazivanja sakupila i da ljudi uzmu povuku prisjete se, razmisle i tako dalje, da ulema uloži napor u razumijevanju i pojašnjavanju tih Allahovih riječi, kaže Imam Al-Kurtubi. Potom nastavlja pa kaže, pa je Allah Želešanuhu spomenuo priču Jusufu i nije više nigdje ponovio, kako ne bi mogli oni koji se opiru ili žele oponašati Kur'anu njegovoj snazi i stilu, prigovoriti Kur'anu i napisati govor sličan ponovljenom ili neponovljenom kur'anskom nadnaravnom stilu. Allah Želešanuhu htje da iskazati kuransku superiornost ukazivanjima koja se ponavljaju, ali i ukazivanjima u poslanicima koja se ne ponavljaju. I na ovaj način su ušutkani svi oni koji su željeli ili još uvijek žele narav i porijeklo Kur'ana dovesti pod sumnju. Sve to je dio kuranske nadnaravnosti i ađaza. Počnemo sa ovim kazivanjem onako kako ga je započeo Allah Želešanuhu u svojoj knjizi mudroj Kur'an i Kerimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, ra, tilke ajatul kitabil mubin. Inna enzelnahu Kur'anen arabijan la'allakum taqilun. Nahnu nekussu alejke ahsen el qasas. U ima Allaha milostivog samilosnog. Alif, lam, ra. Ovo su ajeti knjige jasne objavljujemo je kao Kur'an na arapskom da biste razumjeli. Objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo. Riječ El-Qasas znači redoslijed vijesti ili spominjanje jedne vijesti nakon druge. Riječ Qasa znači tabe'a, slijediti, ići za nekim. Tako u Kur'anu stoji وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُسِّهِ i ona reče sestri njegovoj, idi za njim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما يوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Iako si bio nemaran gafil i ništa o tome nisi znao. Nisi znao za ova kazivanja prije objave Kur'ana. Kada Jusuf reče ocu svome, o oče moj, Sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec i usno sam ih vidio kako mi se pokloniše. On reče, o sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj da te učine kakvu pakost, šeitan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. Ar ru'ja je usnuli san, a ar ru'je je ono što čovjek vidi na javi. Jusuf je vidio san i ispričao ga svome ocu usnio je 11 zvijezda sa suncem i mjesecom kako mu seždu učiniše. Jakub a.s. nije znao šta znači taj san. Allah mu nije dao blagodat znanja tumačenja snova, ali je znao da je u tom snu velika, ogromna počast prema Jusufu a.s. Znao je babo i za zavidnost Jusufove braće prema Jusufu, zato mu reče da ne kazuje taj san svojoj braći. Jusuf je imao 11 braće, deset polubraće i Benjamina, koji je bio brat od iste majke, šest polubraće od druge Jakubove žene i četiri brata od dviju Jakubovih robinja. Jedino je Benjamin bio mlađi od njega i jedino mu on nije bio zavidan. Sva ostala braća su mu zavidila na očevoj ljubavi, koji je Jusufa volio neizmjernom ljubavlju. Skoro toliko je i volio i Benjamina. Nema smetnje da čovjek voli raznim stepenima ljubavi, manje ili više, ali nas poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozorava da to javno ne ispoljavamo. Znači, da voliš različito svoju djecu, to ne smeta, ali budi pravedan prema njima i ne pokazuj tu ljubav, plašeći se zavisti među njima. Ali Jakubovo srce se sveza za Jusufa i Benjamina toliko da bez njih nije mogao izdržati ni sahata. Kada bi Jusuf izašao da se sa djecom poigra, Jakub bi nestrpljivo zapovjedio, vratite mi ga, nastojao je da uvijek bude pored njega. Allah Želešanuhu je od Jakubovih sinova izabrao Jusufa a.s. sebi za poslanika وَكَذَلِكَ يَجْتَ بِيكَ رَبُّ I eto tako, gospodar tvoj će tebe odabrati. Među svom Jakubovom djecom Allah Želešanuhu odabra za poslanika Jusufa a.s. I ne samo među Jakubovim sinovima, nego i među svim ljudima toga vremena u tumačenju snova te naučiti i milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, tako što je prije tebe obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Ishaka, gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. Allah ga poduči znanju tumačenja snova i podari mu blagodat poslanstva. Ovo kazivanje Allah spominje kao opomenu i pouku onima koji pitaju – Spominje se kako su židovi pitali poslanika sallallahu alaihi ve sellem o Jusufu alaihi selam, pa je nakon toga objavljena sura Jusuf u kojoj im je objašnjeno sve o Jusufu alaihi selam. Istina, židovi su imali samo neke dijelove kazivanja o Jusufu. U toj židovskoj verziji je bilo mnogo netačnosti, pa im u Kur'anu dođe ispravka onoga što su oni izmijenili i cijelo kazivanje o Jusufu alaihi selam. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. Židovi i svi ljudi koji pitaju Jusufu alaihi salam će u ovoj suri naći istinu i mnoštvo pouka i savjeta. Kada oni rekoše Jusuf i brat njegov draži su našem ocu od nas, a nas je čitava skupina, naš otac zaista očito griješi. Kako može voljeti Jusufa i brata mu više od El Osbe, skupine od deset i više osoba? Osudili su postupke svoga oca i na odgojeno se ponijeli prema njemu riječima zaista naš babo očito griješi. Mržnja, zavist i netrpeljivost prema Jusufu ih dovede do ozbiljnog razmišljanja da ga se riješi ubistvom. Ubijite Jusufa ili ga u kakav predio ostavite otac vaš će se vama okrenuti i poslije toga ćete dobri ljudi biti. Ovdje se umješa najstariji među njima Jehoda, koji im reče, nipošto, ubistvo je nešto strašno, nego ga protjerajte sa vaše zemlje, otac će vama se vratiti i neće više biti opsjednuti Usufom. Pogledajmo šta su naumili učiniti. Počinit će grijeh, pa će nakon njega se pokajati. Da li će osobi koja svjesno učini grijeh sa namjerom da se odmah nakon tog grijeha pokaje ti grijesi biti oprošteni i da li se od takve osobe prima teuba pokajanje, ulema kaže babu teuba ti vrata pokajanja su otvorena. U hadisu koga bilježi muslim se kaže Allah subhanehu noću pruža svoju ruku oprosta griješnicima dana i pruža svoju ruku danju da oprosti griješnicima noći. Vrata pokajanja ne može niko zatvoriti. Zato im je Allah i oprostio na kraju kazivanja, iako su svjesno počinili grije, namiravajući da se odmah nakon njega pokaju Allahu Đalešanu. Strah postoji od grijeha koje čovjek počini, pa ga smrt pretekne u teubi. To je belaj, da učini grije od kojeg se neće imati kad pokajati. Jedan od njih reče, ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite, uzet će ga kakva karavana. Ovo je bilo mišljenje Jahude. Bacite ga u bunar na putu karavana, možda ga neka od njih nađe i uzme sebi, ako već hoćete da ga se riješite. Oni čvrsto odlučiše da tako i postupe, ali kako ubijediti oca? Spomenuli smo da on nije nimalo ostavljao Jusufa daleko od sebe. Rekoše mu, o oče naš, Sašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu, mi mu zaista želimo dobro. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi, mi ćemo ga sigurno čuvati. Pošalji ga sa nama da se najede, znate ljudi na izlatima mnogo jedu i da se igra. Ne boj se za njega, mi ćemo ga čuvati. Biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede kad vi na njega ne budete pazili, reče Jakubu vi znate, govorio im je da ja ne mogu bez njega. Spomenuo im je dva razloga. Ne mogu podnijeti rastavljenost od Jusufa, žao mi, i drugi razlog je strah od vuka, dok vi budete zaokupljeni igrom i zabavom. Kalu la in ekelehu dhibu wa nahnu usbetun inna idel lahasirun. Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko rekoše oni, mi bismo tada zaista bili izgubljeni. Molili su i dosađivali, dosađivali, sad dok im Jakub a.s. ne udovolji njihovoj želji, posla sa njima Jusufa. Predaje spominju kako su ga udarali idući putem, ružno mu govoreći, toliko su ga mrzili da su ga htjeli ubiti, tako da je udarac bio lakši od onog što su mu bili spremni učiniti. Došli su do bunara i svi, bez izuzetka, se složiše da ga u njega baci. I kad ga dovedaše i odlučiše ga baciti na dno bunara, Dno bunara je nazvano gajabetul džub, zato što onaj ko se nađe u njemu nestane od ljudskih pogleda, nikoga ne može vidjeti. Jusuf leteći prema dnu, zastana kamenu i nadospije u vodu bunara. Bespomoćno je sjedio u toj tami, dođe mu nadahnuće ilham od Allaha, wa وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Mimo objavismo, ti ćeš ih o ovom postupku njihovo obavijestiti a oni te neće prepoznati. Doći će vrijeme kad ćeš im ti spomenuti ovo što su ti učinili, a da oni neće ni biti svjesni da si to ti. Kao da je došao smiraj od Allaha Jusufu, da se ne plaši i da će se spasiti iz tame bunara. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ I uveče dođeše ocu svome plačući. Plakali su i plakali. Spominje se kako je učenjak Ameš prisustovao presudi jednog od najpravednijih kadija islama Šureha, kada je upakano uplakanoj ženi sudio, Eameš mu reče, Ela taraha tebki, ma zar je ne vidiš kako jedno plači? Pa upravo je. Šureh mu reče, i Jusufova braća su došla ocu noću plačući, ne sudi osim pravedno. Nije uvijek onaj kod reči i plaće u pravu. Nisu samo suze dovoljne za pravdu. oče naš rekoše, Bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je Vuk pojevo. A ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo. Takmičili smo se daleko od Jusufa koji je ostao pored naših stvari, pa ga je Vuk pojevo. Mi znamo da nam ti ne bi povjerovao čak i kad bi ti istinu kazali. Subhanallah. Njihova laž je bila očita iz njihovog iskaza o zločinu. Nisu rekli mi ti zaista istinu kazujemo, ne. Rekoše, čak i da je istina to što kazujemo, ti nam ne bi vjerovao. To znači šta? Znači, mi lažemo. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu. Ibn Abbas kaže, zaklali su ovcu i njome namazali Jusufovu košulju. Jakub, gledajući košulju krvavu, reče, Ma erhamu hada zib, eke lebni velem jumezza kamisahu, ja milostivog vuka, pojao mi je sina Jusufa, a da mu ni košulju nije poderao. Košulja nepoderana, kako ga je mogao pojesti? U vašim dušama je ponikla zla misao, reče on, i ja se neću jadati. Od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. Vaš nefs vam je uljepšao vašu nakanu, sa vama mi ne ostaje ništa osim sabura. Dovoljan mi je moj Allah, Često kada prijatelji, komšije ili djeca razočaraju insana, on tada nema druge utjehe i pravde osim kod Allaha. Težak li je sabor? I mi bošnjaci to dobro znamo, ali blago saborljivim. Oni imaju divan uzor u poslaniku Jakubu a.s. Potom nam Kur'an kazuje Jusufovu sudbinu nakon ove nimalo bratske rabote njegove braće, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دَلْوَهِ I dođe jedna karavana, te poslaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje. Vodonoša spusti kofu za koju se uhvati Jusuf alaihissalam. Kad vodonoša povuče kofu, vidje da je preteška. Tada je Jusufu bilo 12 godina. Kada izvadi kofu, ugleda prelijepog dječaka i reče Kale, ja bušra hada gulam, Muštuluk viknu on, evo jednog dječaka. Od silnog veselja je dozivao radost, vikao je o radosti. I ovo je jedna od jezičkih ljepota. Nije rekao o moja radosti, nego o radosti dođi i čuj. Naravno, robovi i trgovina njima je bila jako unosan posao toga vremena. I oni su ga kao trgovačku robu sakrili, Allah dobro zna ono što su uradili. Zašto ga sakriše? Pa rekli su, možda je nečije izgubljeno dijete ili odbjegli rob, bojati se da će ga uzeti ako ga otkriju kod nas, sakriše ga plašeći se da im ga ne uzmu ili da ih otkriju kako krijumčare nečijeg dječaka. Kono je išao iz Medijena prema Egiptu, Misiru. Kada stigoše u Egipat, prodaše ga. I prodaše ga za jeftine pare, za nekoliko groša. jedva su čekali da ga se oslobodi. Zašto su ga prodali za jeftine pare? žurili su da se ne otkrije njihova rabota. Ibn Abbas veli da su ga prodali za bezvrijednih 20 dirhema. I onda onaj iz misira koji ga je kupio reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim, može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. Koja je osoba koja ga je kupila? On je El Aziz, naziv za egipatskog ministra financija. U ajetima o Jusufu se spominju dva položaja, El Melik, vladar, i El Aziz, ministar financija. Aziz reče, učini mu boravak prijatnim i to je od Allahove milosti prema Jusufu. Aziz ne samo da je bio neplodan, nego uopće nije ni imao potrebu za ženama. Nije imao djecu, nadao se da će taj nedostatak nadoknaditi kupovina ovog djeteta. Tako je Jusuf a.s. rastao na ministrovom dvoru, odgajan kao dijete ministra. Kako je stasavao, počeo je upravljati dvorce ministra. Pogledajte Allahovu milost prema njegovim robovima. Nakon što je bio rob, Allah mu dade divan položaj na zemlji. I eto tako, kaže Allah Želešanuhu, mi Jusufu dado smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova, a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. I kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdari smo, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Rastao je Jusuf bez ikakvih zastranjivanja, grijeha i neposlušnosti prema Allahu Đalešanuhu koji mu podari znanje i mudrost. Bio je od najučenijih ljudi toga vremena. Sve ovo se dogodilo prije nego ga je Azizova žena na grijeh počela navoditi. Allah je Jusufa nazvao Gulamun Alim, znan mladić. Gulamun Halim, blag mladić, učen i onaj koji dobra djela čini. Može li osoba koja ima takva svojstva posegnuti za bludom? Ali to je jedan od belaja mu fesira, kao što ćemo vidjeti. وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ i poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio. Kada Jusuf stasa u mladića od 17 ljeta, pokaza se njegova golema ljepota za koju pojedini mu fesiri kažu kad bi prošao pored zida, njegov nur bi se na njemu oslikao. Jedno je sigurno. Bila je to savršena ljepota. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže da je sreo Jusufa alaihi salam kome je Allah dao pola ljepote. U Fesiri kažu da je šatrul husni ljepota koju je Allah podijelio na dva dijela. Pola ljudima, stvorenjima, a drugi dio ljepote je dao samom Jusufu. Allahu dragi, kakva je to ljepota? Ako je takva bila ljepota Jusufova, kolika li je tek ljepota Jusufovog stvoritelja, Subhane. Kada je žena vidjela tu ljepotu, nije mogla odoljeti. Srce joj se ispuni ljubavlju prema Jusufu, htjela da se obhodi prema njemu kao što se žene obhode prema svojim muževima. Poče mu se nježno obraćati, poče ga zavoditi koristeći sva svoja lukavstva i načine. Žena Azizova u čioj kući je spasavao, pa pozaključao sva vrata i reče, hodi, Sačuvaj Bože, uzviknu on, vlasnik me moje lijepo pazi, a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikada uspjeti. Pozvala ga je na blud. Pripremila sam se tebi, govorila mu je. Ne daj Bože, reče on, da to učinim. Blud i tu s kim? Sa ženom onoga koji me tako lijepo primio sebi. Aziz me prelijepo primio, kako takav zulum da mu učinim? Bludi si naluk je zulum i nikada Allah ne da onima koji ga čine da budu uspješni ljudi. Nikada. Od samog početka je Jusuf odbio taj čin. Uopće kod njeg nije bilo spremnosti za takvo djelo. Jusuf je bio učen, znan, mudar, plemenit. Cijenio je Azizovu plemenitost i znao je da bludnici nikada neće uspjeti. Nakon svega toga, neki su bili skloni reći kako je i on bio nju poželio. Kako se to može i reći, kad ajeti i ajeti potvrđuju njegovu čistoću i čednost. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Alhem znači čvrsta odluka. Ona je bila čvrsto odlučila da počinje grije. I Usuf bi nju poželio da nije Allahovu opomenu ugledao. Kad bih vam rekao, idući ulicom bih pao da me Ahmed ne pridrža. Da li sam pao na ulici? Ma nisam. To je izgovore jasno. Tako je iz arapskog jezika stvar jasna. Allah kaže, poželio bi je da nije ugledao gospodarevu opomenu. Je li je poželio? Nije. Ajet je jasan. Pao bi da me Ahmed nije pridržao. Poželio bi je da nije ugledao opomenu. Nije ni poželio za sebe. Zašto mu to čak nije ni na um palo, što je druga mogućna značenja za Elham? Ulema veli, zato što je vidio opomenu svoga gospodara. Dakle, ono što kažu pojedini mufesiri o tome da je i on, navodno, nju bio poželio i da je legao sa njom, tako stoji u pojedinim tesirima, pa da je onda ugledao opomenu i tek tada ustao i tako dalje, to uopće ne stoji. Nije tako ni slučajno bilo. Mi to ne bismo prihvatili da se o nekome od nas govori Pa kako da to prihvatimo za jednog Allahovog poslanika, plemenitog, kome Allah dao znanje i mudrost, učinio ga od dobročinitelja i koji je još usto znao i cijenio Aziza i bilo mu poznato da je zinalog zulum i da je propao svaki onaj koga učini. Dakle, njemu ni na kraj pameti nije bilo da sa Azizovom ženom počini zinalog. Moguće je samo da bi mu to i naumpalo, da nije ugledao Allahovu opomenu. Kakva je bila ta opomena koju je Jusuf ugledao? Vidio je ono zbog čega mu nije ni naumpalo da pomisli na Azizovu ženu. Jedni mu fesiri kažu da je vidio Džibrila, drugi da je vidio Jakuba, ali ih sa podignutim kaži prstom. Jedni vele da je vidio njezinog muža na vratima ili da je ugledao na zidu napisano innehu kjane fa hišetan vasa jer to je razrat kako je to ružan put. Allah najbolje zna kakva je bila ta opomena. Nemamo sahih hadisa o tome, ali znamo sigurno da je vidio nešto od Allaha, što ga je učinilo da mu čak ni na um ne padne da blud počini. Kedalike nasri nasrifa anhu su evol fahša, tako bi da odratimo od njega izdajstvo i blud. E, su je zlo, ružno i nevaljalo dijelo i još ustoji blud. Sve to je Allah otklonio od Jusufa alaihi salam. Još jedan dokaz da je nije bio poželio. Innehu min ibadina muhlasin, jer je on u istinu bio naš iskreni rob. I još jedna pohvala Jusufu alaihi salam, ihlas, iskrenost. Ne daj Bože da bi Allahovom robu sa takvim svojstvima priličilo razmišljanje o bludu. Poslanici su jednostavno toga bili sačuvani. Ona je bila uporna i navaljivala je. Počela ga je ganjati po sobi, pobjegao je od nje, počeo trčati za njim, a on još brže bježati. Kao da su na trkama, Allah je opisuje u Kur'anu riječima i njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košulju njegovu i muža njezina kraj vrata za tekoši. Pokušavao je otvoriti vrata, ali ga je ona povlačila sebi. On je bio uporan, a ona mu od povlačenja košulju na leđima poderao. U tim trenucima Aziz otključava vrata i ulazi u prostoriju i vidi prizor svoje žene dotjerane, našminkane, pored Jusufa. Žena brže bolje htjede od sebe otkloniti optužbu, reče kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio ženi tvojoj zlo učiniti. Šta zaslužuje onaj ko ti želi napastovati ženu, sa njom blud počiniti. Potom zastade poboja se da će mu kazna biti pogubljenje, a još ga je željela za sebe, Stoga reče illa en yusjene wa azabun alim ako ne tamnicu ili kaznu bolnu. Kako ga ne bi ubili kako bi ga možda pridobila za zinalog neki drugi put, predložimo kaznu zatvora ili neku bolnu kaznu. I Jusuf se hoće braniti, govorio je, ona je pokušala mene na grijeh navesti. Ako je košulja njegova sprijeda razderana, onda ona istinu govori, a on ne istinu Primijeti jedan rođak njezin, a ako je košulja njegova straga razderana, onda ona laže, a on govori istinu. Nisam ja griješnik i zločinac, ona je. Ona je mene na grijeh navodila. Ko je bio njezin rođak koji je presudio o ovom sporu? Postoje dvije predaje. Po jedno je to bilo novorođenče koje je progovorilo u Bešici rekavši ona je njega navodila na sebe. Druga predaja spominje da je sa Azizom bio njezin Amidžić i da je on presudio shodno strani sa koje je poderana Jusufova košulja. I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče, to je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika. Kad su vidjeli da je košulja poderana sa zada, shvatiše kako je riječ o njezinoj spleci, navodila ga je na grije. Kad joj to nije uspjelo, njega je brže bolje osudila za sobstveni zločin. Sejid Kutub, govoreći o ovom događaju spominje aristokraciju kao sloj društva u kome čast nema nikakve vrijednosti. U tom svjetlu je Azizeo postupak. Da je čast imala neki značaj u njegovom životu, obuzela bi ga ljubomora i bijes. Šta je nakon svega viđenog rekao? Hladno je presudio Jusufu a'redan hada ustagfiri li dembiki inneki kunti minel hate in. Ti Jusufe, ostavi se toga a ti traži oprosta za grijeh svoj, jer si zaista htjela zgriješiti. Gotov problem. Ništa nije poduzeo, čak ni Usufa nije udalio iz kuće, kao da se ništa nije ni dogodilo plemičkog li ponašanja. Mada su potomci plemića gotovo redovno spremni hvalisati se svojim čestobajnim plemstvom. Sed Kutub veli i tako to obično biva u aristokratskim krugovima koji su izbacili norme časti i stida u kojima je insan postao the youth, bezosjećajan na blud koji mu se čini sa porodicom, a zna se da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam takve prokleo. Kako drugačije objasniti poimanje čovjeka koji ostavlja samog mladića pored svoje žene koja se zaljubila u tog mladića? Kako je mogao tako postupiti bez kazne, bez čak i prijekora? Jednostavno, ti Jusufe, prođi se toga, a ti ženo pokaje se. Vije se proširi počeše žene prepričavati ovaj događaj i žene u gradu počeše govorkati, upravnikova žena navraćala momka svoga na grije, u njeg se ludo zagledala, mi mislimo da jako griješi. Ova vijest je bila posebno aktuelna u bogatim slojevima društva. Počeše se rugati Azizovoj ženi. Ona želi ljubavnu vezu sa svojim robom. Znači da je kojim slučajem to htjela sa nekim slobodnim muškarcem, to bi bilo kao i u redu, ali sa robom, hej, zaljubila se u roba. Društvo toga zemana je dostiglo vrhunac iz opačenosti. Nije samo blud po sebi njima bio ružan. Grozili su se toga da jedna bogata žena želi roba. Ova sramota se proširi sve dok Azizova žena neču za te čaršijske objede. I kada ona ču za ogovaranje njihova, posla po njih te im priredi divane da de svakoj od njih ponoži reče izađe sad pred njih. Prijed Azizova žena gala gozbu za te žene koje je ogovaraju, smjesti ih na udobne jastuke, nakon večere podijeli im jabuke i svakoj od žena dade ponož. Kad su počele guliti jabuke, ona naredi Jusufu, sad uđi među njih. I uđe Jusuf u prijemnu salu. Žene se u čudu izgubiše kad ga ugledaše i rekoše Bože, Bože, ustuknuši, ovo nije čovjek ovo je melek plemeniti. Od zadivljenosti Jusufovom ljepotom u čudi se izgubiše i ruke svoje posjekoše. Pogledajmo ajet, nije rečeno katane, bez teštida, nego katane. Više puta se posjekoše po rukama. Pritiskale su i pritiskale nož, ne osjećajući da sjeku svoje ruke. Kolika li je samo bila Jusufova ljepota, zbog koje su one to učinile? Mislile su da to nije insan, da je melek u svoj svojoj ljepoti ušao među njih. E to vam je onaj zbog koga ste me korile, reče ona. Istina je da sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupruo. Ako ne učini ono što od njega tražim, bit će sigurno u tamnicu bačen i ponižen. Eto, to je taj zbog kojeg me korite. Nije ona krila svoj zločin. Priznajem svoje namjere, ali on odbiže stoko i bez i najmanje pomisli da to i učini. Ovo je još jedan dokaz Jusufove nevinosti. Jedan od mufesira spominje deset dokaza da Jusufu nije bilo ni naumpalo da sa njom blud počini. I ovo je jedan od tih dokaza odupro se njezinim namjerama. Ona mu još i zaprijeti zatvorom i poniženjem ako je ponovo u budućim pokušajima isto tako odbije. I nije sramota samo završila na tome. Sve žene nasrnuše na njega, svaka ga je za sebe priželjkivala. Ovdje je poražena čast i stid strasti izbisaše te vrline, bile su opijene Jusufovom ljepotom. Dokaz da su sve žene poželjele iste što je Azizova žena su riječi kralja kasnije koji im reče Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale, upita vladar. Dakle, sve žene koje su bile na gozbi kod Azizove žene, sve se ponudilo Jusufu, žene, ljepota, ugled, položaj, sve su bile u njega zaljubljene, Većina mu fesira govori o Jusufu kada komentariše hadis. Sedmericu će prekriti Allahu hlad na dan kada ne bude drugog hlada osim njegovog i čovjeka koga ugledna je lijepa žena pozove na zinaluk, a on joj kaže, ja se zaista bojim Allaha. Kažu, to je Jusuf a.s. i oni koji slijede Jusufa u odbijanju činjenja bluda. Gospodaru moj, zavapi on, draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. I ako ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahko mislen postati. Od onoga na što me sve one nagovaraju od bluda, Allah mu ukabu dovu i otkloni od njega njihove spletke. I gospodar njegov usliša mogu njegovu i spasi ga lukavstva njihova, on uistinu sve čuje i sve zna. Pokušavale su žene na sve načine, ali on ne udovolji željama ni jedne od njih. Allah ga sačuva bezgriješnim. Proširi se ova vijest među ljudima. Nije više bilo riječi o samo jednoj ženi, nego svim ženama uglednika toga naroda. Jezici zlobnika počeše ocrnjavati Azizovu ženu. Ona zatraži zaštitu od supruga. Sve je ukazivalo na njezinu grešku, jer je i većina ljudi postala svjesna kako je ona njega navodila na grije, a ne on nju. Reče, osramoti me posve ovaj slučaj, zaštiti me. Šta da učinim, reče joj muž. Dogovoriše se da učine jako čudnu stvar. Ibn Abbas kaže, narediše Jusufu da uzješe magarca, a talambasima da idu ispred njega i viču ulicama Egipta, Jusuf i Branac je želio blud počiniti sa svojom gospodaricom, pa je kažnjen tamnicom. Željeli su da kaznu prenesu na nevinog, umjesto nje morao je biti kriv on. To je značenje Allahovih riječi, poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu, kako bi oslobodili Azizovu ženu optužbi i nekoga za taj grijeh osudili. Nije bila bitna istina. Važno je bilo svjetini pokazati da je pravda zadovoljena. I tako, svjetinom se lahko manipuliše, pogotovo kad su žrtve nevini vjernici. Zanimljivo je koliko je ta potlačena svjetina spremna prihvatiti takve štimaljke. Tako je Jusuf dospio robije. Sa njim u zatvor dođeše dvojica mladića, Nakon nekoliko dana zajedničkog zatvoreničkog boravka, oni primijetiše čistoću Jusufove duše, njegov odgoj, vrijednost i obožavanje Allaha Đalažanohu. Jedne noći svaki od mladića usni san, kad se probudiše, odoše Jusufu i rekoše mu, ja sam sanjao da cijednim grožđe, reče jedan od njih, a ja opet reče drugi, kako na glavi nosim hljeb koji ptice pljuju. Protumači nam to, jer vidimo da si zaista dobar čovjek, Kažu to jednom zatvojniku, ti si dobar. Pogledajte, čak i u zatvoru se poznaju oni koji su stvarno dobri. Dobri ljudi se moraju svojim ahlakom, ponašanjem razlikovati od loših. Prije nego im reče značenje njihovih snova, Jusuf ih počeje u islam pozivati. Nijedan obrok hrani neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti, reče Jusuf. Neće nam donijeti hranu, a da vam ja detaljno ne kažem šta će nam donijeti prije nego nam u ćeliju uđu, kako bi oni čvrsto znali da Jusuf ima nadahnuća od Allaha Đelešanuhu. To je ono što me je podučio moj gospodar, govorio im je, ko je tvoj gospodar, pitali su. To je samo dio onoga, kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu, čemu me je naučio gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, ispovjedam vjeru predaka svojih Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Predstavio im se. Ljudi toga vremena su svi bili već čuli za Ibrahima, alaihi salam. I zato kada su Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pitali ko je El Kerim, plemeniti, rekao je, to je plemeniti sin plemenitog, sin plemenitog, sin plemenitog. Jusuf, sin Jakubov, sin Isakov, sin Ibrahimov, neka je Allahov mir na njih. Takvu počast nije imao niko osim Jusufa. Velika počast za jednu kuću i za jednu familiju. Potom ih Jusuf počeo upoznavati sa svojom vjerom u koju i njih poziva. Nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah jedini i svemoćni. Oni kojima se mimo njega klanjate, Samo su imena koja ste nadjenuli vi i preci vaši. Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da se klanjate samo njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Te kipove ste izmislili vi i imena im dali. Vlast pripada Allahu. Ibadet može biti samo Allahu. Bez tog dvoga ne može biti vjeri. Ta dva elementa su nerazdvojiva ne isključuju jedan drugog, niti na samo jednom od njih može postojati din. Mnogo je vladara na zemlji koji ne žele da vlast bude Allahova. Ne brane oni da i vladac bude Allaho, ali da i vlast bude Allahova, e to oni ne daju. Ali Allah Đalešanhu je još u Ezelu rekao, sud i vlast pripadaju samo Allahu. I bez toga nema vjere, bez vlasti i ibadeta, robovanja je slučivo onako kako je Allah naredio. Nema vjere postojne bez ibadeta i šerijata, a u slučaju samo ibadeta bez šerijata tu vjere nema. Potom im Jusuf protumači njihove snove. O drugovi moji u tamnuci, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali samo to znači. Drugi će raspet biti i ostaće visiti na tom križu dok mu ptice ne počnu kožu sa glave jesti oni rekoše, čekaj, nije taj san baš tako bio. Bilo je to drugačije. Zaboravili smo ti nešto od sna kazati. Gotovo je to. Tako je određeno, reče im Jusuf. Jedan od njih će se dakle spasiti. Znajući to, njemu Jusuf reče, spomeni me gospodaru, ispričaj mi moj slučaj. Ja sam zbog tog i tog u zatvoru. I dogodi se onako kako je Jusuf rekao da će biti. Jedan bi razapet, a drugi posta posluga kraljeva, ali ga taj drugi zaboravi. Allah tjede Jusufa naučiti važnu lekciju. U predaji spominje da je Jusufu došao Džibril i rekao mu Ko te spasio od braće kad su htjeli da te ubiju? Ti gospodaru. Ko te izbavio iz tame bunara kad te u njega baciš? Ti gospodaru. Zašto si spomenuo čovjeka, a mene zaboravio? To su bile samo riječi koje je izgovorio moj jezik tako mi moje moći, zbog toga ćeš ostati u zatvoru nekoliko godina. U Kur'anu se kaže, ali šeitan učini kao on zaboravi da ga spomene gospodaru svome i Jusuf ostade u tamnici nekoliko godina. Zbog te molbice Jusuf ostao u zatvoru još dugi sedam godina. Bačen u zatvorske tamnice, niko ne zna za njega. Još jedna Jusufova kušta. Prolazili su dani tako zatvorski, sve do kralj ne usni san. I mladar reče, sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaš, protumačite mi san moj ako snove znate tumačiti. Usni kralj kako se nalazi na obali rijeke, a pored njega sedam uhranjenih krava, pa dođe sedam mršavih krava i pojede tih sedam uhranjenih usni još sedam zelenih i isto toliko suhih klasova žita, pa se suhi klasovi omotaše oko zelenih i uništiše ih. Kralj se uznemiri, tražio od velikana tih znanosti da mu rastumače to što ga muči. Ako je istina da znaju kao što tvrde tumačenje snova, قالوا adgafu ahlam, وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين bi alimin, zbrkali ih li snova, rekoše oni, mi snove ne znamo tumačiti. Rekao mu kako je to zbir pomiješanih snova bez značenja i kako oni takve snove ne znaju tumačiti. Zatvorenik koji se spasio, pribra se, sjeti i reče Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači sedam mršavih krava pojede sedam debeli i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. Sjećete sedam godina u zastopno reče, pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, jer će poslije toga doći sedam teških koji će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatvor je bio izvan grada, poslaše ga Jusufu, ali ih salam, reče, Jusuf je Siddiku, a Siddik je onaj koji kaže uvijek samo istinu, protumači nam san kako bi se ljudima vratio i prenio im tvoje tumačenje. Tada im Jusuf, ali ih salam, protumači taj san sjećate sedam plodnih godina sa velikim uspjehom. Nije im Jusuf samo pretumačio san, nego im je i plan osmislio kako će najbolje postupiti. Nije im rekao samo sedam plodnih i sedam sušnih godina. Urod sa polja ne stavljajte u hambare, nego ga ostavite onako kako je da ga insekti i baje ne pojede, osim ono malo što vam je potrebno za hranu. Ne pretjerujte i ne poigravajte se sa dobrim urodom, treba će vam. Zatim će vam doći sedam dugih i sušnih godina bez kiše i zemljoradnije. Ti sedam teških godina će pojesti sve ono što uberete u ovih sedam plodnih. Ostaće vam samo toliko da ćete imati šta posijati nakon tih teških godina. Zatim im reče i više od onoga što je došlo u snu i reče im doći će nakon toga ponovo blagostanje i bogata nafaka. faka. Bivši Jusuf al-Ahbab iz zatvora ode i kralj shvati kako se ne radi o običnom čovjeku, te naredi da mu dovedu Jusufa. Kraljevi zaslanik ode do zatvora i naredi Jusufu da sa njim pođe kralj, ali Jusuf odbi da izađe iz zatvora. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao da sam ja proveo u zatvoru koliko je Jusuf u njemu proveo, odazvao bih se pozivu onoga ko bi me pozvao. Jednom robijašu nakon sedam godina neko dođe i kaže hajde slobodan si, a on to odbije. Ali Jusuf nije htio izaći iz zatvora osim kao nevin. Reče, šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale? Vlasnik moj dobro zna spletke njihove. I zaslanik prenese Jusufovu poruku, kralj se poče interesovati za Jusufov slučaj. Kako i zašto je taj čovjek u zatvoru? Iza cijelog tog slučaja stoje one žene Sakupivši ih na jednom mjestu, kralj ih upita. Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale? Bože sačuvaj, rekoše one, mi o njemu ništa ružno ne znamo. Sada će istina na vidjelo izaći, reče upravnikova žena, ja sam njega na grijeh navraćala, on je istinu rekao. Isto tako on neka zna da ga ja nisam dok je bio odsutan iznevjerila, jer Allah ne da da se ostvari lukavstva podmukli. Ja ne pravdam sebe Ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se gospodar moj smiluje, gospodar moj zaista prašta i samilostan je. Žena Zizova odluči obznaniti istinu i neka zna moj muž da ga nisam prevarila, ja jesam nagovarala ga na grije, ali i to je nefs, duša ljudska. Neki mu fesiri vele kako su posljednje riječi gospodar moj zaista prašta i samilostan je riječi Jusufove, ali je tačno da su to riječi Azizove supruge. Jusuf je nije nagovarao na grije, niti ga je njegov nefs duža nagovarao na blud. Iz konteksta je jasno da su to ženine riječi gdje je Jusuf u zatvoru, kako će onda to biti Jusufove riječi. Kada kralj shvati kako se radi o nevinom, učenom i mudrom čovjeku, reče dovedite mi ga, uzijet ga u svoju svitu i pošto porazgovara s njim, reče mu ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti. Onaj ko odbije da izađe iz zatvora dok se ljaga ne spere sa njegovog imena i onaj kome je pod mojom vlašću zulum učinjen i ko je toliko mudar, zaslužuje da bude u mojoj blizini. Dovedeše Jusufa pred njeg i kralj se uvjeri kako je riječ o još učenijem i mudrijem čovjeku nego su mu drugi o njemu rekli. Od danas ćeš imati što god poželiš. I Jusuf zatraži, postavi me da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista vjeran čuvar i znat daj mi ministarstvo financija, ja sam zato odgajan. Jusuf je vidio kako se poigravaju sa imecima ljudi, koje je to bilo rasipništvo na dvorima ministra financija kod kojeg je rastao Jusuf. Neće biti kao oni, čuvat ću imetak drugih. Allah Želešanuhu kaže, i tako mi Jusufu dada smo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio, milost svoju mi dajemo onome kome mi hoćemo, i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine, a nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju. Jusuf posta ministar, doka su riječi njegove braće kad su rekli o Azizu ministre. Jusuf započe ustrojstvo države, a kralj mu dade sve ovlasti i reče Jusufe, meni od vlasti pripada samo prijestu. Sve ostale brige su bile u rukama Jusufa. Divno li se brinuo o upravljanju zemljom? i nastupiše plodne godine. Jusuf ih je potpuno iskoristio. Država se popravila, blagostanje zavlada, poče postupati kako je protumačio san. Potom nastupiše teške godine. Suša i glad koja nije zahvatila samo Egipat, nego sve do Palestine. Ljudi ostaše bez hane, glad zavlada. Jakub Aleih Salam sa sinovima je još uvijek bio živ. Nastanjivali su pustinski dio kao beduini, a beduine glad pogodi više od stanovnika gradova. Jako su teško nalazili hranu, osim po jako skupoj cijeli. Stiže vijest u Palestinu kako egipatski Aziz prodaje hranu po istoj cijeni po kojoj je prodavao i prije suži. Svugdje osim u Egiptu je cijena hrane strahovito porasla. Konovi iz Palestine su stizali u Egipat da kupe hranu od Jusufa alaihi koji uvede samo jedan uvjet prodaje. Svaka osoba može kupiti i ponijeti samo jedan tovar hrane na svojoj devi, kako se ne bi desilo da dođu trgovci nakupci i kupe velike količine koje bi kasnije mnogo skuplje preprodavali ljudima. Onaj koji je želio kupiti hranu, morao je doći sa svojom čeljadi. Svako je mogao kupiti samo po jedan tovar, ništa preko toga. I dođeše braća Jusufova i uđeše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoši braća kupiše hranu od Jusufa, prije kupovine je Jusuf ih poče ispitivati. Ko ste vi? Odakle dolazite? Imate li roditelje, braću? Koga imate? Iako ih je već prepoznao, vi ste špioni, počeše se zaklinjati da nisu. Je vam koji brat ili sestra umrla, ispitivao ih? Oni su bili jako uplašeni. Potom ih počasti, dade svakom potovar hrane i reče, dovedite mi svoga brata koji je ostao s ocem vašim zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje prima? Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi. Jusuf je bio zarežljiv, svakome bi dao i više nego je platio. To je odlika muslimana trgovca, na vagi nikada ne zakida. Jusuf je imao lijep običaj da te izgladnjele ljude koji su kod njega dolazili po hranu, lijepo ugosti i nahrani. Ako ne dovedete sljedeći puta brata o kojem ste mi pričali, za vas nema više hrane. Za mene ćete biti špijuni i lažnjivci. Test vaše iskrenosti je vaš brat koga ćete dovesti sljedeći puta. Zbog toga su oni nagovarali svoga oca za Benjamina. Pobrinoćemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti, rekoše oni. Zatim Jusuf naredi sebi počinjenim, stavite njihove stvari kojima su kupili hranu u njihove tovare. Želio je da mu se opet vrati. Jusuf se plašio da ako se braća vrate bez svoje stvari kojim su ovaj puta platili hranu, neće imati čime drugi puta platiti. Vratio im je njihove stvari kako bi se oni mogli njemu vratiti po hranu drugi puta. A Jusuf reče momcima svojim, stavite njihove stvari u tovare njihove, One će ih, kad se vrate svojima, prepoznati i opet će se vratiti. Prije nego otvoriše svoje tovare pred ocem, rekoše, oče naš, više nam neće hranu davati, da to pošali sa nama, brata našeg, da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati. Zar da vam ga povjerim, kao što sam prije povjerio brata njegova, reče on, ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Sljedeći puta nam je zabranjeno da odemo bez brata, pošali ga sa nama. Dobit ćemo tovar više i čuvat ćemo ga. Jako god bi njihov zahtjev, znajući kako su postupili sa Jusufom. Oni su uporno navaljivali, ali je Jakob ovaj puta bio nepokolebljiv. Braća odustaše od zahtjeva, shvatiše kako je otac ovaj puta zauzio čvrsta. A kad otvoriše tovare svoje i nađoše stvari njihove, oni rekoše, o oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo vraćene su nam stvari naše, i hranom ćemo teljad našu namiriti i brata naše ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti. To je neznatan tovar. Oče, šta hoćemo više od ovoga? Naša roba nam je vraćena i njome možemo ponovo kupiti. Ako Benjamin odje sa nama, imat ćemo još i tovar hrane više. Ovdje Jakub počeo razmišljati. Šta je ovo? Ima nešto nesvakidašnje u tom događaju. Šta bi to moglo biti? Taj Aziz nije neko običan. Allah nadahnu Jakuba i on poslao sa sinovima Benjamina i reče Ja ga s vama neću poslati dok mi se tvrdo Allahom ne zakunete da ćete mi ga doista vratiti osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakleše, on reče Allah je garant za ono što smo utanačili. Zakunite se mnogo puta da ćete vratiti Benjamina osim ako vas ubiju ili zarobi. Zakleše se i čvrsto obećaše da će ispuniti preuzetu jako bi ih nasavjetova. O sinovi moji, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije. A ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Moć pripada jedino njemu, ja se u njega uzdam i neka se samo u njega uzdaju oni koji se uzdaju. Zašto? Pa jedanaest mladića u zenitu snage plašio se zavisti ljudi, urok je istina. To vam je bolje, ali ako vam je belaj određen, niko vas osim Allaha od toga ne može sačuvati. Sinovi Jakubovi odeše u Egipat i postupiše kako im je otac naredio. I kad uđeše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova koju je izvršio, a on je u istinu veliki znalac bio zato što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. Ako Allah želi nekome iskušenje, oprezmu u tome ni od kakve koristi neće biti. Ali je u Jakubu bila bojazan o zavidnosti drugih ljudi. Jakub je bio učen onom čemu ga je Allah podučio. Wa innehu ladhu ilmin lima allamna. A on je uistinu veliki znalac bio zato što smo ga mi naučili. Zbog čega nalazimo ovakav opis Jakuba alaih salam? Kada da Allah na drugom mjestu u Kur'anu kaže Wa fauka kulli dhi ilmin alim. A nad svakim znalcem ima još znani. O tome Ulema veli, pogledajte pažljivo Jakubov govor. Nije izgovorio ni jednu rečenicu, a da u njoj nije bila riječ Allah. Čak i kada govori običnim jezikom, završi ga riječima Allah je garant onog što govorimo. To je od znanja koje je imao Jakub, alaihissalam. Odaše vraća Jusufu koji kao svoje goste ugosti i smješa im dade do vremena povratka. I kad iziđeše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga. Kako je postupio Jusuf? Stavio je po dva brata u zasebne kuće, ostao je jedan Benjamin. On će sa mnom reče, kad osta nasamo sa Benjaminom, zagrli ga i na svoje grudi privi. Ja sam tvoj brat, ne uznemiravaj se zbog onog što su ti činili. I Benjamina su isto tako maltretirali. Gotovo je, reče Jusuf, više ti ne mogu nauditi. I kad izađeše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče, Ja sam doista brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. I pošto ih namjeri potrebnom hranom, stavi jednu čašu tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati, o karavano, vi ste doista kradljivci. Mjerna jedinica toga vremena je bila kraljev pehar kojim su mjerili kupljenu robu. Taj pehar po Jusufovoj naredbi bi stavljen u Benjaminov tovar. Zatim jedan od Jusufovih radnika povika, karavano, vi ste kradljivci, Požuriše mjestu sa kojeg su dozivani i rekoše, šta tražite? Tražimo vladarevu čašu, odgovoriše, koje donese dobit će kamilin tovar hrane, ja za to garantujem. Nisu rekli šta smo to ukrali, jer im nije ni na kraj pameti bilo da kradu, šta je to izgubljeno, pitali su. Kraljev pehar koji je bio obložen draguljima, onaj ko nađe taj pehar, tovar hrane će kao nagradu dobiti. Allaha nam rekoše oni, Vi znate da mi nismo došli činiti nered na zemlji i mi nismo kradljivci. A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu, pitaši? Kazna je onome u čijem se tovaru nađe, sam on odgovoriše. Eto, tako mi kažnjavamo kradljivce. Kod koga nađete izgubljenu stvar, taj postaje vaš rob, rekoši. Takva je kazna bila za kradljivce u Jakobovom šerijatu. Po zakonu Egipta toga vremena, kazna za krađu je bila ubistvo ili globa u dvostrukom iznosu ukradenog predmeta. Jusuf tjede da presuda njegovom bratu bude po Jakobovom šerijatu, da uzme brata, a da mu istovremeno navodi i počne pretres. I on počne s vrećama njihovim prije veća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. Mi pouči smo Jusufa da tako varku izvede, on po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još naniji. Plan koji je Allah dao Jusufu da je sudio po egipatskom pravu ne bi uzeo brata. Braća rekoše ako je on ukrao pa i prije je brat njegov krao. I Jusuf je dok je mali bio jednom ukrao. Ukrao je kipa kojeg je obožavao djec majčine strane. Jusuf je ukrao i razbio taj kip. Oni su aludirali na tu krađu, ali nisu kazali kako je to bila dobra krađa. I Jusuf im ne reče ništa vi ste u gorem položaju, pomisli u sebi, Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite. Jusuf se naljuti na njih, ali im tu, im tu srđbu ne pokaza. U sebi reče, vi ste gori, Allah zna kako je bilo. Počeše ga moljakati i nagovarati. O, upravniče, rekoše oni, on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega, mi vidimo da si ti dobar čovjek. Sačuvaj Bože, reče, da uzmem nekog drugog do onog u koga smo našli naš predmet tada bismo zaista bili nepravedni. Pokušavali su i pokušavali da Jusufa odrate od njegove odluke, sad dok nisu izgubili svaku nadu u uspje. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. Odoše u stranu da se dogovore šta im je dalje činiti. Jedan beduin kad je čuo ovaj ajet reče, pale vallahi ma je kulu hada bešar. Allahami, ovaj govor nije rekao čovjek, sve to u dvije riječi odvojiše se da se posavjetuju, ali to je nadnaravnost kuranskog izraza. Najstariji od braće reče, zar ne znate da ste se osu svome Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili? Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi, a on je sudija najbolji. Vratite se ocu svome pa recite, o oče naš, sin tvoj je ukrao mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. Pitaj grad u kome smo boravili karavanu s kojom smo došli, mi zaista govorimo istinu. To je ono što se dogodilo, ako ne vjeruješ, pitaj one koji su bili sa nama ili idi ti u Egipat pa ćeš vidjeti da istinu govorimo. Prvi put kad su rekli da je Vuk pojao Jusufa, rekli su ti nam ne bi povjerovao sve i kad bi ti istinu kazali. Ovaj puta su rekli, zaista mi istinu govorimo jako bi im ne povjerovao, nego reče, nije tako. U dušama vašim je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti. U istinu on sve zna i mudari. I okrenu se od njih i reče, o Jusufe, tugo moja. A oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potišten. Jakub se osam i od njih, plakao je gorko i čemirno reče, o Jusufe, tugo moja. Plačući za njim oči je svoje isplakao. Posta slijep od plača. Tugovao je za Jusufom ne pokazujući svoju tugu drugima. Subhanallah. Insan kada glasno je pred drugima plače je lakše podnese patnju, ali plač bez suza jače voli. Sinovi su mu prilazili govoreći mu, Allaha nam, ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško voljeti i umrijeti. Dokle ćeš više spominjati Jusufa? On će tebi sebe u smrti biti. Nisam se ja žalio vama, reče. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. Potom mu se ponovo pojavi nada da će ipak naći svoga Jusufa, naredim, o sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova i ne gubite nadu, milost Allahovu, samo nevjernici gube nadu Allahovu milost ne gubite nadu Allaha. Poslušaše oca, ali ovaj puta nisu imali čime platiti hranu. Uzeše bilo šta, htjedoše to prodati, ali im trgovci odviše te beskorisne stvari kupiti. Odoše do Jusufa još jednom. I kad oni izađuše pred Jusufa, rekoše o upravniče, i nas i čeljad našu prisilila je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju jer Allah doista nagrađuje one koji milostinu udjeljuju. Ostali su bili potpuno besani. Između svakog njihovog odlaska u Egipat bi prošla godina. Treću godinu zarijedom su ostali bez hrane. Mi znamo da naša roba ne vrijedi hrane. Udjeli nam sadake radi. Stigli su na stepen poniženosti pred Jusufom. Ovdje Jusuf stade. Svati u kakvom su halu, nije mogao da ih gleda kako prosi od ljudi. Reče im, a znate li šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili. A da ti nisi u istinu Jusuf, povikaše oni. Jesi li ti stvarno Jusuf? Kako li ovaj Aziz zna za Jusufa, pitali su se. Između bacanja u bunar i ovog događaja je prošlo 22 godine. Tada imao 12, a sada 34 godine. Dug period. Nisu ga prepoznali, niti su se nadali da bi on mogao biti njihov brat Jusuf. Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao, ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čini. Allaha nam rekoše oni, Allah te nad nama ozvisio, mi smo doista zgriješili. Ja vas sada neću koriti, reče. Ovo je velika poruka i pouka ljudima. Onaj ko se Allaha boji i ko je strpljiv, Ne može se zbog stješnjene nafake i obskrbe Allahu biti neposlušan. Bogobojaznost i sabur je uzrok uspjeha na drugim koji nemaju tih svoj stava. Tu je prava tajna dunjalučkog uspjeha. Želiš uspjeti, boj se Allaha i strpje budi. Neću vas danas koriti za ono što ste činili. Allah će vam oprostiti od milostivih, on je najmilostiviji. Ovu košulju moju donesite i na lice moga oca je stavite, on će progledati i svu čeljat svoju mi dovedete. Jakub a.s. je sa prvim koracima karavane iz Egipta osjetio miris Jusufove košulje na daljini od osam dana hoda. I kada karavana napusti misir, otac njihov reče, ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio. Allaha nam rekoše oni, ti i sada kao i prije griješiš. Bojim se da ćete mi reći kako sam matuh insan, ali ja osjećam miris Usufa. Ti si u staroj zabludi, govorili su Jakubu. A kad glasonaša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. Zar on ne rekoh reče da ja znam od Allaha ono što vi ne znate? O oče naš rekoše oni, zamoli da nam se grijesi oprosti, mi smo zaista zgriješili. Allahovom muđizom mu se povrati vid. Sinovi zamoliše oca da za njih traži od Allaha oprosta, On im reče, kale saufe stavfiru lekom rabbi, zamolit ću gospodara svoga da vam oprosti. Zašto im nije odmah zatražio oprosta? A pa bio je bolno ljut na njih. Kada neko od nas zatraži halala, mi mu kažemo, čekaj sad malo, halalit ću, ali malo kasnije, dok, dok se smirim. Innehu huvalu gafuru rahim, jer on prašta i on je milostiv. Potom svi odaše Jusufu I kad iziđeš li pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i reče, nastanite se u misiru svakog straha, ako Bog da oslobođeni. I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi pokloniši. Kada Jusuf postavi roditelje svoje na prijesto pored sebe, svi mu srtu činiše braća, otac i majka koji siđeše sa prijestolja, padaše pred Jusufom na seždu. Šerijat od toga vakta je bila dozvoljena sežda počasti prema nekome, ali nije bila dozvoljena sežda ibadeta nikom osim Allahu, kao što je to slučaj i u našem šerijatu. Pa on reče, o oče moj, ovo je tumačenje mog sna negdašnjeg, gospodar moj ga je ispunio. To je java sna kojeg sam ti još kao dječak ispričao. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šetan između mene i braći moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome on hoće i on zaista sve zna i mudar je. Zatim Jusuf zamoli Allaha dovom, gospodaru moj, ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova. O stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu. Daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. Uprkos pobjedi nad brojnim iskušenjima, sada Jusuf priželjkuje da dunjalučki život okonča kao musliman. Nije se uzoholio svojim znanjem i bogobojaznošću, stepenom kojeg je stekao kod Allaha uzvišenog, nije, ne daj Bože. Kazivanje je to prepuno velike značenja i povuka. Kazivanje o Jusufu, alaihi salam, koje nam kaza gospodar Jusufov, koji je i naš gospodar.